bienvenidos y bienvenidas un día más a Caixo Berriozar, el magazine de actualidad de Berriozar y Ratia. Comenzamos el programa de este nuevo martes 12 de febrero de 2013 en el 100.8 de FM en si nos seguís por internet. Empezaremos con el Berrión Guía, que el boletín informativo en euskera. Después tendremos a nuestros, en nuestros estudios al artista berriozartarra Maite Ramos, que expone estos días su obra de acuarelas en el Culturgune. Volveremos a la actualidad con el boletín informativo en castellano y para terminar nuestro programa nos sumergiremos en Internet en la sección Sarean y como todos los martes también hablaremos un poco de literatura con Josu Jiménez. Todo esto y mucho más aquí en Berriozar y Ratia. Otsailak amabi ditu gaur asteartea da eta berrion albistegia duzue berriozar irratiaren albistegi albiste emankizuna. Beti bezala hurbileko kontuakin azaltzen hasiko gara eta gaur gure etxeko irratsaio batekin hasiko gara. Ne, izan ere berriozar irratiko aurrera beti irratsaioa berrogeita hamargarren saioa bete zuen atzo. hueco? Bederatzi ardietan entzun daitekeen etxe honetako kirol irratsaioa i atzo bere berrogeita hamargarren saioa egin zuen 2008ko irailaren hogeita zeian hasi zutenetik gorka Dominguez, Oier aizkorbekini Molina eta Felipe Zarra luke azken honek eh, aurten eh, utxi, utxi du e, eh, astelenero puntualki ditugu berriozar irratiko unetan denbora guztietan aurrera betik kirolarekin lotutako hirurogei elkarrizketa eskaini ditu atzoko irratsaioa aurreko guztien bilduma bat izan zen irratsaioak pasa diren anekdotak eta guzti azpimarratuz entzun dezagun Oscar Lasoa besteak beste Oscar Lasa osa berriki laneko gerentea Raul Roberto Babarkatu Larra onu, Larra Larra Nua bekaeko gocha taldeko kidea Nacho Barriuso monit, eh, eh, eskala, eskalatzaileko eh, eskalatzaileen monitorea Xavier Gamarra Eh, cesta punta puntako e, eh, duna edo eh, edota David e, zera chapel duna txapelduna san zena. Una difícil. El último libro que has leído. Pues lo tengo. <laughs> el libro de cuentas. Lo tengo. Mira, no me sé en el título. tengo encima de la mesa para leerlo. Y, pero el, el anterior no te lo sabré decir. ¿Jamón, queso o el vino de premio? El queso. Eh, estoy contigo. <laughs> Venga, una de las difíciles. El último libro que has leído. Ahí lo hemos pillado. esa, es, esa, es buena. Sí, me acuerdo. <laughs> último libro que has leído. Suelo leer un libro al año, o sea, fíjate que... Pero ahora mismo... Todavía me ganas. No me acuerdo. Ese, no me acuerdo. Se lo leyó en enero. Eh. Voy a intentarlo, ¿eh? Venga. Venga, tira, arranca. Después de un buen partido, cerveza o Aquarius. Cubata. <laughs> ¿Chuleta o solomillo? Chuletón. <laughs> ¿Y un deseo para esta temporada? Bueno, eh, sobre todo motivación, que los chavales sigan ahí, que no haya lesiones y ya si ganamos, pues sería el copón. <laughs> un compañero con quien salir a correr, Alazne. Y Manol. ¿Y Manol? Jotas, el último libro que has leído. Esas es difícil, ¿eh? Estas son las más difíciles. Ahí cae todo el mundo. En esta no, pues me estoy leyendo uno que ahora no me acuerdo del título. <laughs> <laughs> eso lo dice todo el mundo, Es por los nervios, ¿eh? Pero. A Vale, cambiamos. Vamos a dejarle pensar. ¿Cuánto vale un sello? <laughs> no broma. ¿Qué Jotas? ¿Nos acordamos del libro? Sí, es, es del autor del, de La rebelión en la granja, pero no sé cómo es el libro. Lo tiene calzando una mesa que cogea Yo creo que sí, yo creo que Empecé a leerlo y ya, como no me gustaba, lo dejé ahí. Eh, un compañero con el que jugará al pádel. José Antonio Vázquez ¡No! qué mentiroso. por, por ser pelota ahora viene la difícil. ¿Cuál es el último libro que te has leído? El último que he leído, que he pues el marca. <laughs> en esta solemos pillar a todo el mundo, pero te vamos a dar el premio a la mejor respuesta del año. <laughs> Inauteria gaur eh, auzo zaharrera, zaharrean ospatuko dira, asteburuko festa ondoren gaur berriozarko herri zaharrari heldu zaio txanda, izan ere, inauterietako asteartero, bez, asteartero bezala, arratsaldeko seit ardietatik aurrera, etxe etxe, gauzatzen duten puskabiltza izanen da. Eta gaia saldatuz, baina kulturarekin eta hizkuntzarekin jarraituz, hauzalor euskaltegiaren zabaltze berria, otxailaren amabostean izanen da. Eh, Eguzki plazan ireki berri den eh, hau e, zalor euskaltegiaren egoitza berriaren inaugurazioa, otxailaren amabostean ostialarekin ospatuko dute festa arratsaldeko zeitardietan abiatuko da oi, joaldunen parte hartzearekin, zazpietan ekitaldi nagusia izanen da, eta bide, bide batez korrika emezortzigarren edizioa aurkeztuko dute, eta bukatzeko gaueko bederatzi tardian, eginen den ba afaria joateko txartelak herrira, herria eta kaleberri tabernetan edotak euskaltegi ian eskura daitezke Eta etxe kaleratzeak aipatu behar ditugu orain hipotekak ukitutako taldearen batzarra ospatu baitzen atzo arratsaldean atzo arratsaldean hipotekak ukitutako taldeak batzar irekia egin zuen berriozarren gaur Madrilgo kongresuan sinaduraren bidez aurkezutako herri tramiteari oniritzia emanenote dioten jakinen da Partido Popular alderdiak aurkako bozka iragarri du dagoeneko otsailaren 16 etxe kaleratzen aurkako manifestazio handia eginen da Iruñean arratsaldeko 6 tardietatik Gaztelu plazatik abiatuta. Eta orain iritsi da eh, eguneko egunkariaren titularrak irakurtzeko unea berria egunkariarekin hasiko gara. Eredu, eremu ez euskalduneko de ereduko ikasleen gastuak laguntzeko mozio onartu dute Nafarroko parlamentuan. Sostengu Zabalaren bila hariko da Euskal Herria elkartea eta bak, e, gogoratu behar dugu e, lizentziak banatu direla eta berriz ere hogeita bosgarren urte, urte urrena bete badu ere ere euskara soilik egiten den irrati e, honek e, ba oraindik orain ez du e, ematen du ez duela e, lizentzia eskurat, eskuratzeko eskubiderik PSN makila eta azanahoria zertaz dijua artikulu hau ba PSNek berak UPNerekiko duen harremana zen eta e, denok dakigun bezala egun bat bai egun bat ez e, ari da UPNren proposamenak aurrera edo atzera botatzen. Arduragabekerien ondorioz e, eginiko erreskateak kobratzen hasi da Nafarroa. Eta orain, benetazko sintoniarekin, eta ez eguraldia iragartzeko sintoniarekin lehenen geuden bezala, gara egunkariarekin jarraituko dugu, prentsa digitalari egiten diogun errepasoa, eta garak dioena da, epaile batek beste ustelkeria uzia ireki du upeneren baitan, eta handia irikertu ikertuko du eguesen. EH e, eh, Bilduk eh, UPN erekiko oposizioaren batasuna berrindartzearen aldea azaldu da, non eta Iruñean entzutegi nazionalak e, otegi erekiko elkartasun ekitaldi baten ikerketaren berirekiera e, agindu du. Jarraituko dugu diario de Navarrarekin, neguko kanpainaren galurik, e, handiena antolatu dute. Foru ganbara goñiri gonbidatuko du, gonbidatuko dio talde politiko bakoitzari erantzutera, goñida da Nafarroko aurrezki kutsaren arduradun oia. Iruñean trafikozko istrup, istripuak euneko amaika heitsi dira. eta bukatuko dugu diario de notiziasekin, barzina, eh, barzina kupeneko oinarriari hartarazi dio, ark galdu, ezge, galdu ezkero, gobernuaren erorketa ekarriko eh, duela. Esaten zuten, hautezkundiak ez egongo, baina nik ez dakit, ez dakit, nugu bai ez egongo direla. fm irudi, irutik bi irratiko lizentziak estatu mailako irratik esku geratu dira. Eta, azkenik, salanue bak, upenekoak, urrengo biltzarrari begira, dena gerta daitekela esan du bustaraina bustanaraino dena zezena da. Eta orain bai eguraldia zemintzatuko gara eta eguraldirako, eguraldien iragarpenerako daukagun sintoniarekin ez lehen bezala. Eguraldiaz eh, hitz egiteko ordua iritsi zaigu orduan eta une honetan bi graduko temperatura dugu, justu justu atzo goizeko beratzetan genuen berbera, gaurko ez dugu aldaketan nabarmenik espero, giro goibela eta bustia izango dugu, orain e, asnatu garenean guztiok ikusi dugu elurra dugula herrian gutxi bada ere, baina baina ez dirudi elur gehiago botako duen goizean euriak e, e, ez digu atxedinik emango, elur kota goizean goiz e, iragarrita dago bosteun zeireun metro inguruan, eta, bueno, poliki-poliki e, gorantz joango da, sortzireun mila metro ingurura, beraz, ondo komendian, ezka mendian elurra botako du, baina hemen herrian ez. Ipar mendebaldeko aizeak goizean e, gogor joko du, baina arratsaldean nabarmen beret, baretuko da e, temperatura, eguneko temperatura beraz e, astelena, astelenako, astelenekoaren antzekoa izanen da, hau izan da guztia hotza orduan hotza pasa beharko dugu, bufanda atera beharko dugu e, informazio gehiago datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko eun.sortzian edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.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 Egunon. Bueno, ba, urmargoak ikusgai ditugu, esan dezala, landu e, egin dituzu zure ordu libretan e, askoz e, gauza gehiago, ezta? Pinturas gain e, egunero e, urtero ikusten dugu berrizarren egunean nola, bueno, pues, beste herriko artistekin batera, pues bueno, e, eramaten dituzula pues, zenbait obra, zenbait estilo ezberdinetako e, gauzak, ezta? Bai, e, bueno, orain arte e, akuarelak egin ditut. Mhm. Paperan, ba, Mm, batez ere paisaiak, baina duela hiru laute, e, bueno, hasi nintzen akuarera elabiltzen, e, gai politiko eta sozialak, e, nola bait, pues, alaketak edo nire txako unkigarria ziren egoerak mm, izladatzeko. Akuarela normalean beti irabilida e, paisaietan e, gauza suabeak, e, intimoak, e, romantikoak erabiltzeko. Eta hauek ez dira e, romantikoak. Ez, pues, margotu nuen gaztetxean pues, jendea kaleratu zutenean, etxunamia, kudoak, uh mhm. -huh. E, txetxenoak, bueno, e, e, bilin nintzen utte luze batez, egonkariak begiratzen, egonkariak, telediarioetatik e, eh, irudiak nolabait grabatzen buruan, mhm. eta mm nuen, bueno, pues, e, nolabait aldatu nuen ere estiloa. Eta noiz dituzu e, afizio hau? Txikitatik e, datorkizu edo zenbat urte dara ikasi nuen amala utekin. Nere aita margotzen zuen olio, bere ikasi zuen pues, lehen garaian bezala, tallerretan. Iruñan bazioen taller batzuk, ez akademiak. E, meraitaren garaian oraindik irakasten zen margoketa atez i ofizioz delako horretan, edo bestela zenbait margolari zuten taier bat eta han ikasleak zituzten. Eta aita, bueno, etxean margotzen zuen, baina batez ere oleo, eta erakutsi zigun alaba guztiei. Baina, bueno, nik bakarrik kutsatu nintzen. Eta, bueno, eh, ikasi e, nuen berarekin tempera e, eta oleo. Amalautekin bizpa iru kuadro egin nuen oleorekin. Beraz, esan genezaken autodidakta bazarela, baina baita ere ikastaroren bat edo beste bai, egin duzula. Bai. Gero pues, e, institutuan egin nuen, basegoen garaia horretan egiteko artistiko edo teknikoa, utxinez irubiden, beste institutuetan ez nesoroitzen. Irubiden basegoen aukera, Eta han ere, pues, bon, ikasi nuen estilo gehiago. Gertatu zitzaidan izan zen, ba, nerekin batera kasualitatez, e, margolari ikaslea zirenak, baina gazteak. Baina ja, artista gazteak ziren, ja ziren margolari onak, e, eta ni beldutu zue, nintzen. Zue, zue ere ona zara, maite? Bueno, gara beldutu nintzen, eta eman nuen margotu e, eh, akomplejatu nintzen, <laughs> ikusita klasean, nire klasean zegoena, zazen kasualitate, artista gazte batzuk egon, irakaldeak ere artista ziren, iruñan ezaguna diren artista batzuk, eta nire komplejatu nintzen, eta utzi, e, pues, ez nuen margotu, pues, agian, eman nuen, zazpi, zazpi amarrutte margotu gabe. Eta gero, hasi nintzen, pues, magisteritza bukatu, ondoren edo, Apuntatu nintzen ni akademia tailer batean, eta ikasi nuen estilo berri, niretzako berria zen akuarela, ni akuarela ez nuen ikasi nuiz, ez institutoan, ez aitarekin, ez nuen ez da ikusi eta iai akuarelarik. Egia zen, akuarela da oso iaia mespreziatutako artea. Jendeak, mm, artista beraiek ere esaten dute oso zaila dela, zen ezin konpondu, oleo konpondezakezu, usten duzu lehotzen eta gainean margotzen duzu eta eta kito. Baina akuarela zuzentzea, bueno, posible da. Baina eh, zailagoa da. Zailagoa da, eta normalean egiten duzuna da kriskras <laughs> eta bota sakarrotxira. E, zaila da, zen kontrolatu behar duzu ura, ura margoa pues, desegiten du, ura engainatzen du asko gainean ja ezin duzu margotu ezer. Akuarelaren gainean ezin duzu margotu beste gauza bat. Oleorekin bai, margotzen duzu dena txuri, eta margo dezakezu etxe bat zegoen tokian aupegi bat, eta jazta inok eta enteratzen. Ba, bueno, akuarela eh, ikasi nuen, han, eta horretan teoria zen fase bat, eta baina nien gaintzatu nintzen, eta otik aurrera bakarrik Olio edo, edo akuarela maite, e, zikindu ere egiten da. Non egiten duzu, Augustia? Etxean, baduzu Etxean. txoko berezi bai. bat hortarako? Nere gelan. Nere, nere logelan, badu txoko bat. Badu kajoi bat, eta akuarela egia da, eh, egia da, e, oleo, olio usaintzen du, zikintzen du, toksikoa da. Umeak baldin badituzu, bai izan behar duzula tailer bat. Zen, umeak etxen... Eta etxean margotzea, oleoz, iaien kompatiblea da, ez baduzu gela bat giltzatuta eta akuarela aldiz, pues, edo zintxokotan egin dezakezu, ez da arriskutsua e, trapo batekin garbitzen duzu eta, eta pizpaz, kajoi batean godetzen zu dena. Odu ni badut txoko bat, nire logelan, e, jarri nuen mai bat eta han egiten dut. Bazen hitz pixka bat e, egun eh, lehen esaten genuen eh, irakusketa horretara hurbilduko gara, egun da, e, oraindik eta igandera arte ikusteko aukera e, dagoen mm-hmm. zena, obra, obra horren inguruan. Aikus izena, e, bueno, e, berria, e, entzun dugu, eh? itza, aikus, itza eh, mm. entzun dugu, Aher, zertaz, dihua, no, nola sartu daiteken poesia, eta poesia japoniarra, bai. erakusketa batean, zure eh, kidearen e, laguntzas. <laughs> bueno, gero aldatu nuen, bueno, hori, akuarelarekin hasi nintzen, engantzatu nintzen, eta gero e, duela bi laute zagutu, josu eta biok ezagutu genuen, emakume japoniar bat, Eta pues, eh, kultura horrekin pizka bat pues, engantxe bat izan genuen. Bai. E, ni, ni, nire kabuz, hasi pues, hemen iruña nik ez dute ez bada japoniarra, ez dute zagutzen inor erakusten duena teknika hau. Egongo da, ez dakit, nik ez dute zagutzen. Makume hau hemen zegoen, ba, zenarra kaiaban jefia zelako. Eta, bueno, emakume hau mugildu zen iruñako kulturan. Bere bidez ikasi genuen pues, teknika batzuk. Ni adibidez hau, e, tintarekin margotzea, ez da akuarela, da tinta. Gainera egina dago berako baitako japoniako tintarekin. Odun berezia, netzako berezia da, badu ze bait sentimentala ere. Zen bera joan zenean, e, orain ja, bizi da Japonian, bere margotzeko gauza guztiak niri oparitu zidan. Eta badut bere tinta, bere papera, eta dena. Eta, bueno, pues, Josu ere idazkun, e, eh, hasi zen, eh, Japoniako idazle batzuk itxultzen, poetak zirenak, jaikoak egiten zituztenak, eta makume honek esan zion, hori ez zirela jaikoa, jaikoak ez, bere zu, zuk zautu behar dituzu. Eta, bueno, pues, pauso batzuk eman zizkion, pista batzuk, eta Josu hasi zen jaikoak egiten pasatu zen itzultzetik, bere kabu egitera. Eta, bueno, bazituen pilo bat idatxita, pues, ba, ba, ba, eta, ba, ez egingo dugu honekin. Eta nizan egon, ba, eta, eta Agian egit, ez, e, normalean jaikoekin batera, ez da beti, baina jaikoekin batera, jaikoa dira poesia txikiak, e, joaten, dira, joaten dira marrazkiak bai? Ez, ez dira ilustrazioak, guk hemen ulertzen dugun bezala. Ez dute ilustratzen e, poesia, ez, du, ez dute apaintzen poesia. Egiten dutena da, e, poetak sentitu duena, sentimendu hori margotu. Naiko saia da, baina, bueno, teoria hori da filosofia japoniarra. E, sentimendua, instantea, naturaren espiritua margotu behar duzu. Ez da izan behar kopia bat. Mm, gati normalean naturatik ez da kopiatzen. No, sotu behar du, hori da teoria. Eta bueno, pues hasi ginen Josu idazte, idazten zuena nik hasi nintzen, aber gauza nintzen, e, margotzeko, berak sentitzen zuena. Normalian ez doa bat, mm, ez dakit, batxotan Josu esaten zuen, pues, margotu duzuna ez da nik nahi nuena, e, baina hori da grazia ere. Zat, Baina da, nik, eh. <laughs> ulertu dudana, bai. <laughs> ikusten dudana, ez, poesian, ez? Batxuta, eh, hori, eh, Josuk ez, da, pesen, ez dakit, ez dakit nola adibide bat, pikondo baten aurrean, bera sentitzen zuen, amal, idazten zuen, baina niagian irakutsean beste gauza bat sentitzen nuen, eta hori da nik azaldu nahi nuena e, Japonian egia da eh, historikoki eh, jaiku asko ez beti e, jaiku gileak izan direla monje zen, zen monjeak idatzi ditu, bai? E, badago ospetsua diren basu, adibidez, beste batzuk ospetsuak, eta horietariko batzuk gainera, haie beraien margotzen zuten haiek sortutako jaikuak. Orduan bai ez dagoela konfliktorik. Claro, ez <laughs> Bere buruarekin gutxienez ez. Ez da beti, eh? ez da arau bat. Eh, idazten duen amargotu behar duela. Badago, pues hori, basu eta horietariko ospetsuren bat. Mm Eta hemen maite, e, zera, e, berriozarren de artista gehiago, ezagutzen dituzu batzuk, suposatzen mhm. dut, badago jona, takit, harreman bat edo zerbait, edo, badago zerbait antolatuta horren inguruan, ez dago, ez dugu ezagutzen, ez, inoako elkarterik, Arte bai. artean ikuste du, bai, ez, badago arte izauen mm, bai, elkartea, ez, bai. zapi bat, eta Baino, guzti. Baina pintura, boiz, jakin badak jende gehiago, que egiten duela, eta, eta, bueno, eta artista onak ditugu herrian, baina ez dago ez erran ez da? Ez, ikuste du, kasu honetan, da, agian aukernago, eh, da nire Baina bai margolari, artista Den artean bai gertatzen zaigula Europan, ez? Bakotxa oso individualista garela, edo, edo dira, edo dakin nola esan. Bakotxa bere kabuz, ez? Ni jo zuri nire edo beste jende batzuri bai, bai, esan dio dela zepena begiozaren ez izatea taier bat, ez? Egi aruan zegoen bezala, taier bat, ez buru batekin baina baita hier bat eh, elkartzeko zenbatzutan zuk esaten duzuna. Eta olio non, non usten duzu, baldin bazara adibidez ama edo aita. Zer egiten duzu, zen jendeak normalean ez dugu enbebe gehozaren kiston txalet batean bizi eta badugula zapaia anmargotxeko eta gure taierra usteko. Badaki badagoela gehozaren baten bat, eh, taier bat beste batzuekin dagoela irunian, Baina berri ez dago ez antolatuta. Eta polita izango litzateke, izatea taller bat guztiok elkatzeko edo pues, egiteko iruñan adibidez badaude bai antolatuta zenbait margolari eta egiten dute pues, e, eh, zabai kolektiboa, bai, erakusketa kolektiboak, elkarri ere erakusteko, dakit, Ose, gauza pila bat egin daitezke. Edo umeak engantzatzeko, ez irakazteko, baina, bueno, gireki bat, ez? Bueno, ba, horre airean utxiko dugu proposamena, <laughs> eta aukerak egon badaude, tokiak badaude, e, gero udalak berak baditu zenbait e, txoko, zenbait bajera gaur egun erabili gabe. E, atzetik e, antolaketaren bateo lortuko bazenuten, seguro e, aukera egongo dela e, proposamen hori, interesgarri hori aurrera atera dadin. E, eskerrik asko, maite, e, gaur gurean egoteagatik eta, bueno, suerte eta egin ditzazun obra eta eta pintura gehiago guztiok e, goza, gozatzeko aukera e, izan dezagun. Eskerrik asko. <laughs> Aurtengo Nafarra Oñezen kantarekin e, eh, agurtuko du agurtuko dugu atal hau eta eh, bidea emanen diogu e, albistegi erderaz egiten dugun albistegiari berrion notiziaz albistegiari. Hoy es lunes 12 de febrero de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Hoy comenzamos por nuestra propia casa, ya que Aurrera Betty, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, cumplió ayer su quinco su quincuagésimo programa. Desde que comenzara con su primera emisión, el 26 de septiembre de 2011, el equipo inicial formado por Felipe Zarra, ...Luki Gorka Domínguez, Oyer, Aizcorbe y Kini Molina han sido siempre fiel a la cita de los lunes para informar de toda la actividad deportiva que acontece en nuestro pueblo. Durante este periodo, Aurrera Betty eh, ha realizado un total de, de 60 entrevistas deportivas y a representantes de los diferentes clubes locales abarcando un amplio abanico de disciplinas deportivas. El programa especial número 50 fue un resumen de toda esta andadura repasando las situaciones más divertidas y anecdóticas de los invitados que han pasado por el programa deportivo. Escuchamos algunos de estos momentos, pues, entre otros a Óscar Lasaosa, gerente de Berquilán, a Roberto Larrauna del, del, grupo de bochas del BKE, a Nacho em, Barriuso, monitor de escalada del BKE, Xavier eh, Gamarra, responsable de cesta punta de Euskal High, eh, al campeones de, Soca del BKE y David eh, a David, campeón del primer campeonato de Padel eh, organizado por Berry Kilan. Esta una difícil. ¿El último libro que has leído? Pues lo tengo. <laughs> el libro de cuentas. Lo tengo. Mira, no me el título. tengo encima de la mesa para leerlo. pero el, anterior no te lo sabré decir. ¿Jamón, queso o el vino de premio? El queso. Eh, estoy contigo. <laughs> ¿verdad? <laughs> Venga, una de las difíciles. El último libro que has leído. Ahí lo hemos pillado. esa, es, <laughs> esa, es buena. me acuerdo. último libro que has leído. Suelo leer un libro al año, o sea, fíjate que... Pero ahora mismo... Todavía me ganas. No me acuerdo. no me acuerdo. Se lo leí en enero. Eh. Voy a intentarlo, ¿eh? Venga. Venga, tira, arranca. Después de un buen partido, cerveza o Aquarius. Cubata. <laughs> ¿Chuleta o solomillo? Chuletón. <laughs> ¿Y un deseo para esta temporada? Bueno, eh, sobre todo motivación, que los chavales sigan ahí, que no haya lesiones y ya si ganamos, pues sería el popón <laughs> un compañero con quien salir a correr, Alazne. Y Manol. ¿Y Manol? Jotas, el último libro que has leído. Esas es difícil, ¿eh? Estas son las más difíciles. Ahí cae todo el mundo. En esta no, pues me estoy leyendo uno que ahora no me acuerdo del título. <laughs> <laughs> eso lo dice todo el mundo, eso no va Es por los nervios, ¿eh? Pero. A vale, Vamos a dejarle pensar. ¿Cuánto vale un sello? <laughs> broma. ¿Qué Jotas? ¿Nos acordamos del libro? Sí, es, es del autor de La rebelión en la granja, pero no sé cómo es el libro. Lo tiene calzando una mesa que cogea Yo creo que sí, yo creo que Empecé a leerlo y ya, como no me gustaba, lo dejé ahí. Eh, ¿Un compañero con el que jugará al pádel? José Antonio Vázquez Vela. ¡Oh, qué mentiroso! <laughs> por ser pelota ahora viene la difícil. ¿Cuál es el último libro que te has leído? El último que he leído, que he pues el marca. <laughs> en esta solemos pillar a todo el mundo, pero te vamos a dar el premio a la mejor respuesta del año. <laughs> Hoy se celebrará la tradicional Puscabilza en el pueblo viejo de Berriozar. Tras las celebraciones del fin de semana, hoy le toca el turno al casco viejo de Berriozar. A partir de las seis y media de la tarde, como todos los martes de carnaval, se iniciará la tradicional Puscabilza, que consiste en pasar por eh, casa por casa cantando, gesto eh, gesto que este que este correspondido con el ofrecimiento de algo para comer, para eh, organizar esa merienda que celebran posteriormente y que, que organizan en la casa parroquial o antigua sede de la Varga. El viernes día 15 se inaugurará la nueva sede del Euskaltegui Auzalor. La fiesta de inauguración de la nueva sede situada en la Plaza Eguski se llevará a cabo el viernes 15 de febrero. Los actos comenzarán a las seis y media con la llamada del Zampanzar. A las 7 está previsto el acto central. De paso, aprovecharán para presentar la decimoctava edición de la Corrica. Para finalizar, está prevista una cena para, la cual los tickets ya están a la venta en los bares Herría y Caleberry y en el Euskaltegui Auzalor. La plataforma de personas afectadas por la hipoteca de Berriozar celebró una asamblea abierta ayer por la tarde. La plataforma de personas afectadas por la hipoteca organizó una asamblea ayer por la tarde. Hoy se discute en el Congreso de Madrid si aceptan a trámite la iniciativa legislativa popular avalada por más de un millón y medio de firmas. El Partido Popular ya ha anunciado que votará en contra de que se discuta esta propuesta legislativa sobre la dación en pago. La plataforma contra los desahucios ha anunciado la convocatoria de una manifestación que partirá el sábado día 16 de febrero a las seis y media de la tarde desde la Plaza del Castillo de Iruña. Y nos ha llegado la hora de echar un vistazo a esos titulares de la prensa digital. Comenzamos con el periódico Berría. Aprueban en el Parlamento una moción para ayudar en los gastos del alumnado del modelo D en la zona no vascófona. PSN, el palo y la zanahoria. Habla de la relación del PSN con UPN, que unos días le apoya y otros no. Y seguimos este repaso a la prensa digital con el periódico Gara. Un juez abre otro caso de corrupción en UPN e investiga a Andía en Egués. EH Bildu aboga por reforzar la unidad de la oposición ante UPN en Iruña. Y por último, la Audiencia Nacional ordena reabrir la investigación por un acto de solidaridad con Otegui. Les acusan de enaltecimiento del terrorismo por eh, pedir la libertad de Otegi, que está cumpliendo condena eh, por una sentencia también dictada por la Audiencia Nacional. Y seguimos este repaso con el diario de Navarra. Movilizado el mayor dispositivo de la campaña invernal, ya que, bueno, parece ser que, que las previsiones no son muy buenas para esta semana. La Cámara Foral invita a Goñi, antiguo responsable de Caja de Navarra, a responder a cada grupo político. Descienden un 11% los accidentes de tráfico en Iruña. Y acabamos este repaso a la prensa digital con Diario de Noticias. Barcina advierte a las bases de UPN de que su derrota supondrá la caída del gobierno o sea, elecciones anticipadas. Dos de cada tres emisoras de FM quedan en manos de cadenas de, radio, de radios estatales. Sala Nueva, de UPN, dice que todo puede ocurrir de cara al próximo Congreso. Hasta el rabo, todo es toro. nos ha llegado la hora de eh, hablar del tiempo y de darle un repaso a este, a este tiempo que nos anuncian para el día de hoy, martes. Hablamos pues de la información meteorológica y tenemos que anunciar que va a llover eh, durante todo el día. En estos momentos tenemos 2 grados de temperatura en Berriozar. No parece que vayan a subir mucho los termómetros, más o menos va a hacer la misma temperatura que hizo ayer, incluso algún grado menos. Para hoy martes la situación se mantiene, por tanto, sin cambios. Los cielos estarán muy nubosos con precipitaciones. La cota de nieve subirá desde los 500-600 metros que, en la que se encuentra en estos momentos eh, hasta los 800 o 1000 metros eh, que se prevé que, vayan, eh, que vaya elevándose el resto del día. El viento del noroeste soplará con fuerza durante toda la mañana, pero por la tarde amainará notablemente. Las temperaturas máximas en general no van a cambiar, como hemos dicho, llegaremos más o menos a los 4 grados de temperatura, estamos hablando de las máximas, así que es decir, no, no, no os olvidéis de la bufanda cuando salgáis de casa, por favor. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en las próximas ediciones en el 100.8 de FM o en a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net. txamba horren kanta honekin eh, pasako gara urrengo atalera urrengo atalean egunero bezala sarean umurgildutako atalera eh, atalean itxein dugu, unkai baten bati buruz edo batzuei buruz, ikusiko dugu por mi no de todo corazón Eta zertaz dugu ba, ba ezer e, berezi ah, ez dugu ekarriko gaur, baina bueno, umorea egin eh, auterietan gaude, umorea ekarri nahi dugu, umore kritikoa, hori bai. Kadizen ospatzen diren oso famatua diren txirigotan, e, txirigota hoien e, beraz, zera jaialdi jaialdietara jo, jo dugu eta hor oso famatua eginda talde bat aurreko urtean ere ba, zerre, zerre esateko horik eta aurten berriz ere, ba, egin dute, bueno, e, aurkeztu duten proposamena, mm, jaialdi horretan, ba, oso kritikoa izan da, ematen ari dire, murrizketen, murrizketekin, eh, peperekin, rajoirekin, eta, bueno, pues, e, beraiek izaten duten, e, grazia eta eta zera horrekin ba, kritika oso zorrotza eta zuzena egiten dute entzun dezagun bueno mm, entzun dezagun zatitxo bat ezin baita e, guztia entzun oso luzea delako dice andaluces se fueron. Ya te digo yo que el de Cádiz fue el que buscó a los tres cabellos. Si uno fue sevillano, no me sorprende el tema. Que si le llevo al niño algo de oro fue una medalla la Macarena. Si otro fuera de Huelva, cuya a mí no me extraña que el niño le diera para traer se hubiera traído gambitas blancas. El rey mago de Cádiz ya que falta el pesebre a San José, así le diría. Toma, de mi currículum, méteme en la carpintería. Traigo el patillero, soy de los tijeritas cuando salimos de peluquero. Te la regalo, Rajoy, y recórtate un huevo. la mujer. Hay un libro que la mujer que coge y lo lee se le calababa. Las 50 sombras de Grey, la que lo compra acaba sin braga. Yo en la lengua me mordeo para pasar las hojas de un libro. La mujer que tenga ese libro mojardeíto ya en otro sitio. Yo estoy algo nervioso, me tiembla las rodillas mi mujer está leyendo y solo leía los movimientos de la cartilla. Hoy me ha dicho tesoro, esta noche eres mío. Tú vete preparando, te voy a enseñar lo que con mi libro he aprendido. Yo sentado en el tresillo, esperando a ver por dónde está tía me metí a mano. Y aparece con dos tortillas porque su libro era darguillano. cuando salimos de peluquero, te la regalo Rajoy y recorta. tirata segituan eh, literaturaz eh, hariko ariko gara, Josu Jimenez eh, Maiarekin, kaixo Josu, egunon? Baita zuri ere. Gaurko honetan, Euskal Herriko autore bat, autore ezaguna gainera, dakarki guzu, konta iguzu, zer ze liburu hartu zu, zer liburu dakarki guzu besapean? Gauza txikien liburua, gauza txikien liburua du izena Pako Aristiren liburu honek mm eta Pako Aristi aski ezaguna da e, aipatzen dien laik e, bos, sei, zazpi amar euskal idazlen top ten mm hortan beti agertzen da urrestiako gizaseme hau mm -hmm. e, oso gaztea zelaik oit eta bi urte zitularik hor non eh, kapo eta iren eta hor batekin mhm. harritu mm -hmm. gintuen, eta harritu zuen euskal literaturaren mundua, mundu txiki hau. Eta berak jarraitzen du idazten, bai poesia, bai prosa, baita eta prensan ere. Eta udan, udaro, e, jendeak e, periodikua egunkaria lasaitasunez irakurtzeko betari duelaik, ba, Paco Aristik beti egunero egiten digu opari, beren testu baten opari. Mhm. Eta testu hoi guztiak bildu ez guztiak, baina batzu bai bederen, gauza txikien liburuan eh, bildu zituen. Mhm. Eta, bueno, ereinekin atera zuen, ez da liburu berria, ez dakinik e, eh, bos eh, sei urte hor nun baita izango ito. Mm Bino niretzat guztiz gomendagarria da, ba, lasa irakurtzeko zerbait euskaraz, e, naiz eta periodiku batean ez da egunkarian atereak izen eh arrigarria da ikustea nola ez duten gaurkotasunik galdu, mm -hmm. berak idatzitako iskribu hoiek, eta nik uste dut e, hor gauean edo arratsaldean edo goizean kafe baten laguntzarekin ba, lasai irakurtzeko testu errazak direla eta nik eh, bakarrik eh, bueno, eh, ez da liburu beraz e, baita esateko novela bat mm ez, ez da ipuin bat artikulu bilduma bat izanik nik sarrerako testutik nahi nuke azpimarratu berak esaten duen gauza polit bat eta da promesak saharrak bezalakoak direla promesak promesek usain freskoa botatzen dute, baino garaia pasatutakoan usteldu egiten dira. Eta bera jarraitzen du esaten, ez? Ba, mm. teknika idaztea artifizio dela, errepikapen badela. Eta e, idazleak ere, sintaksia eta iztagi ez zertxo bait menderatu orduko horriak eta horriak idazteari egiten e, diogula edo egiten geniola, eta berak e, aipatzen du ba, bueno, ba, badakiela idaztea liburuetan e, implikazio pertsonala modu adierazgarrian lortzeko bide bat dela mhm. eta berarentzat ba, isiltasuna ere beharrezkoa da pentsatzeko isiltasuna beharrezkoa idazteko orduan eta gauza bitxi bat kontatzen du sarrera horren ondarrean, sarrera horren bukaeran kontatzen du behin e, ba, institutuan ezagututako e, lagun batek pako liberari eh, santzion ba institutuko zera e, irakasleak e, eskatua zuela bere semearen edo alabaren zako ez du bereziki gogoan. E, eh, eh, Pako Aristiren novela bat inguruko e, lan bat, ez? Mhm. Eta Pako esan zion, bon, lasen, nik egin goizut, ez? Zein, <laughs> zein, zein da, hori, semearen txatu, alabaren institutan eskatu, irakasleak eskatu dion e, liburua. Ba, kapo, ba, vale, os lasen nek eh, egingo dizut, zure semearentzako edo zure <laughs> alabarentzako kapo neure liburuaren beraren gaineko lantxo bat eta ea horrekin ba, gaitzerdi, ez? Oso ongi, oso ongi. <laughs> bueno, ba, kontatzen du kapo novelari buruzko lan hori bos folio sakon eh, biltzen zituena eta irakaslea jarri zion nota izan zen ongi bat. <laughs> Sei bat besterik ez. Justu, justu aprobatu zuen. E, ni neo irakaslia izanik, e, pentsatu dut, ba, bueno, ez dago lagaizki olakoak ere irakurtzea mhm. eta... Mhm, bai, oso, oso interesgarria eta, bueno, Pako Aristik beti hausnarketarako beta ematen du, eta e, testuak e, euren txikitasunean, euren laburrean ere, ba, bueno, ideia handiak eskutatzen dituzte eta bai. gauza, ba, bueno, oso, beti oso interes interesgarriak izaten dira, ez? Eh, bai. Pakuaristiren e, testutxoak. Bai, nik uste dut ere hemen alkatu dala mm. Pakuaristiren e, eh, urregilaren orduak izaneko bai. novela mardul hori, ez? Eta horre nik uste dut egiten aipua zela inzuzen ere e, novela berak baino, novelak berak biltzen ditzituen ipuin batzuk zela interesgarriak. Hori da, bai, bai, bai, bai. Eta hemen bertan berrioz arren, izan genuen Pakuaristi e, autestopeko ipuinak izeneko e, Eh, ipuin bilduma horrekin, izan mm-hmm. genuen ...artekalekaleko eh, artekale kaleko eh, kulturetxe zarrean, mm-hmm. izan genuen mintzagai, duela ja urte, urte batzuk, eta bueno, ba, berrezarko lagun batzuek gogoratzen bali baute tertulia ura, edo beste batzuek nahi balin baute duta ezagutu pako aristiren mundua, nik uste dut gauza txikien liburua, ba, liburua undia dela, eta aukera polita pako aristiren prosa erra Eh, eh, erraza irakurtzen gainera e, ba, ezagutzeko. Ederki bai, Josu Jimenez Maia, mi esker eta urrengo asterarte. arte. Bai, agur. Y una vez más hemos llegado al final de este programa mañanero de Berriozar y Ratia. No sé si quedará nieve para pisarla cuando salga de, de los estudios, cuando venía sí que había. Y en fin, pues si no hay, pues mala suerte. Y para los de, para vosotras y vosotros que nos estáis escuchando, sin más. Eh, invitaros a que mañana volváis a estar ahí, escuchándonos a las 9 de la mañana toda la información sobre Berriozar aquí en Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM o a través de guskiplaza.net con una nueva edición de este magazine Caixo Berriozar. Por el momento nos toca despedirnos. Hasta mañana. Agur Berriozar.